Podcast Prehľad s nadhľadom prináša najnovšie správy, rozhovory, postrehy a komentáre, ktoré nikde inde nemôžete počuť. My sme tu pre vás každý deň. Podcast Prehľad s nadhľadom prináša politolog bez diplomu. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Vítajte v 297. vydaní podcastu. Píšte, zdieľajte, lajkujte, odoberajte, ale hlavne počúvajte, premyšľajte a hľadajte na YouTube pod názvom Politolog bez diplomu. Začnem múdrosťou našich predkov, ktorá hovorí toto. Sex a politika majú veľa spoločného. Ak to človek nevie robiť, tak z toho nemá ani úžitok, ani potešenie. Svet sa zmenil a ja mám strach, keď vidím v televíznej debate ľudí, ktorí sa chvália tým, že pracovali pre BBC, čo je dnes skôr nadávka ako referencia, s ktorou sa treba chváliť. Mám strach, keď počúvam, ako zle sa žilo za socializmu, teda do roku 1989, od ľudí, ktorí sa zväčša narodili po roku 1989. Mám strach, keď rádoby politici zľahčujú genocídu v Palestíne a žmochtlajú dačo o narafičených detičkách, keď ich strieľajú židovskí vojaci v čase, keď genocídu Palestíny oficiálne vyhlásilo aj OSN. Mám strach, keď ožíva to Gebelsovské, že keď ľudia nebudú chcieť ísť bojovať, tak im nahovoríme, že nás idú napadnúť a tých, čo sú zamier, nazveme vlastizradcami. Aké jednoduché. Presne ako tí jednoduchí ľudia, ktorí sa nechali nachytať touto starou hitlerovskou propagandou. Pokračujeme v duchu hesla nech ďalej rozkvitá obchod so zbraňami a nikdy inak. Niekto ale vojne musí zabrániť. Budete to vy? Budem to ja? Či necháme to na Putina a ešte ho budeme častovať hanlivými menami? Rozmýšľajme. Nielen premýšľanie, ale aj štúdium je dôležité na správnej ceste životom. Známy čínsky učenec, filozof a mysliteľ Sun Tse okrem iného povedal toto. O mnoho lepšie je štúdiom dosiahnuť niečo za chvíľu, než hútať nad tým hoci celé dni. O mnoho lepšie je zahľadieť sa na niečo z výšiny, než bez toho úsilia zízať na to z dola po špičkách. Tak poďme do reality života dnešných bojových čas. Na ukrajinskom portáli focus.ua sa objavilo plné znenie Trumpových 28 bodov mierového plánu pre Ukrajinu. Vypustil to tam poslanec Oleksi Gončarenko, zverejnil ukrajinský preklad mierového plánu Vitkov Dmitriev, ktorý údajne podporil i Donald Trump a nazval to bezpečnostné záruky USA výmenou za 28 kapitulačných bodov, čo hovorí Trumpov mierový plán. Tak poďme si to teda zrekapitulovať, dobre? Poprvé, zvrchovanosť Ukrajiny bude potvrdená. Veľmi dôležité. Po druhé, medzi Ruskom a Ukrajinou a Európou bude podpísaná zmluva o neútočení. Po tretie, Rusko nenapadne susedné krajiny na oplátku, sa NATO už nebude rozširovať. Po štvrté, s cieľom deeskalovať napätie sa uskutoční dialog medzi Ruskom a NATO. Piatý bod. USA ponúknú Ukrajine bezpečnostné záruky po vojne. 6. Ukrajinská armáda bude obmedzená na 600 tisíc vojakov. V súčasnosti je to 850 tisíc. 7. bod. Ukrajina zreviduje svoju ústavu a vyhlási, že nikdy nevstúpi do NATO. Bod číslo 8. NATO neumiestni svoje jednotky na Ukrajine. Toto nezamestnáva plán mierových síl koalície ochotných NATO pod vedením Spojeného kráľovstva a Francúzska. Ten je stále na stole. Bod číslo 9 Spojené kráľovstvo a EÚ umiestnia v Polsku stíhačky, čo už vlastne robia. 10. Ak Ukrajina napadne akékoľvek ruské územie, stratí bezpečnostné záruky USA. Ak Rusko napadne Ukrajinu, okrem koordinovanej vojenskej reakcie USA a Ukrajiny budú obnovené všetky sankcie a uznanie nových území a všetky ostatné výhody tejto dohody budú zrušené. Bod číslo 11. Ukrajine bude umožnený vstup do Európskej únie. Bod číslo 12. Vytvorenie globálne podporovaného fondu rozvoja Ukrajiny, ktorý pomôže s povojnovou obnovou, rekonštrukciou, rozvojom priemyslu a ťažbou vzácných zemín. 13. bod postupné rušenie sankcií voči ruskej ekonomike s cieľom umožniť jej opätovné začlenenie do globálnej ekonomiky a Rusko bude pozvané na opätovne členstvo v skupine G8. 14. Na financovanie obnovy Ukrajiny sa použije 100 miliárd dolárov zo zmrazených ruských aktív. Zvyšok, prevažne európsky, bude uvoľnený. 15. Na zabezpečenie dodržiavania tejto dohody bude vytvorená spoločná americko-ruská linka. 16. Rusko schváli zákon, ktorým sa presadí jeho pakt o neútočení s Ukrajinou a Európou. 17. USA a Rusko predlžia jadrovú zmluvu START 1 18. Ukrajina sa nebude snažiť o jadrové zbrane. 19. MAAE prevezme kontrolu nad záporožskou jadrovou elektrárňou, v súčasnosti pod ruskou kontrolou a distribuovaná energia bude rozdelená rovnakým dielom medzi Ukrajinu a Rusko v pomere 50 na 50. 20. Obe krajiny zavedú v spoločnosti vzdelávacie programy podporujúce toleranciu. Všetky nacistické ideológie musia byť zakázané. Bod 21. Ukrajina sa stiahne zo zvyšku Doneckej a Luhanskej oblasti. Línie Záporožia a Khersonu budú zmrazené. Rusko sa stiahne zo všetkých oblastí Charkova, Dnepropetrovska a Súm. Ruským silám nebude dovolené vstúpiť do Doneckej oblasti, ktorá je v súčasnosti pod ukrajinskou kontrolou, hoci región bude uznaný za ruský. Zostane medzinárodne uznávanou, demilitarizovanou nárazníkovou zónou. 22 ani jeden z národov sa v budúcnosti nebude snažiť zmeniť tieto územné usporiadania silou. 23. Rusko nebude brániť Ukrajine vo využívaní rieky Dnieper a na komerčné účely. 24. Bude zriadený humanitárny výbor, uskutoční sa výmena civilistov, vojnových zajacov a zosnulých vojakov na princípe všetci za všetky. 25. Na Ukrajine sa do 100 dní uskutočnia prezidentské voľmy 26. Všetky strany zapojené do tohto konfliktu dostanú úplnú amnestiu za svoje činy počas vojny. 27. Dohoda bude právne záväzná a bude ju monitorovať Mierová rada na čele s prezidentom USA. 28. Hneď, ako sa obe strany dohodnú na dohode, okamžite nadobudne platnosť prímerie na pevnine vo vzduchu a na mori. Obe strany začnú vojenský ústup k dohodnutým bodom. Pre pripomenutie, vysoký americký úradník prehlásil, že o pláne Vitkov Dmitriev prezident Zelenský musí rýchlo rozhodnúť. A tu je okamžitá reakcia Zelenského na mierový plán. Počúvajte. Počas stretnutia s ministrom pozemných síl USA Danielom Driscolom sme hovorili o možnostiach dosiahnutia skutočného mieru, etapách práce a formách dialógu, ako aj o nových impulzoch pre diplomáciu. Naše týmy z Ukrajiny a USA budú pracovať na bodoch plánu, na ukončenie vojny. Sme pripravení na konštruktívnu, čestnú a operatívnu prácu, vyhlásil Zelenský. Mier je potrebný a oceňujeme úsilie prezidenta Trumpa a jeho týmu o návrat bezpečnosti do Európy, dodal zlý zelený možiček. Ak by som chcel byť precízny, asi by som mal citovať aj slovenského superdiplomata v úvodzovkách, samozrejme. Ivana Korčoka, áno, úvodzovky znamenajú, že to tým super nemyslím úplne vážne. Tu je jeho vyjadrenie. Donald Trump schválil nový mierový plán pre Rusko a Ukrajinu. Podľa zverejnených informácií by napríklad Ukrajina mala obmedziť svoju armádu, vzdať sa časti územia a to všetko bez toho, aby vôbec bola zapojená do tvorby plánu. To je mierne povedané mimoriadne znepokojujúce pre Ukrajinu, Slovensko a celú EÚ. Ukrajina plán už označila za de facto kapituláciu s tým, že ide proti všetkému, čo doteraz komunikovala ako rámec spravodlivého mieru. Vyzývam slovenskú vládu, aby aj tu v prvom rade myslela na slovenský záujem, ktorým určite nie je kapitulácia Ukrajiny. Chcem zdôrazniť, že slovenské záujmy, ktoré dlhodobo v PS komunikujeme, sú jasné a nemenné. Poprvé, okamžité zastavenie ruskej agresie a striktné dodržiavanie prímeria ako podmienky pre začatie mierových rozhovorov. Po druhé, výručné rozhodnutie Ukrajiny o podobe mierovej dohody vrátane otázok územnej celistvosti. Po tretie, plná suverenita Ukrajiny pri budovaní svojej armády. USA a EÚ sa musia zaviazať k jasnej vojenskej podpore, aby Ukrajina bola schopná sebaobrany. Po štvrté, právo Ukrajiny suverénne sa rozhodnúť, kde chce patriť. Teda slušne povedané, PS nereprezentuje Slovensko. Tak čo, pán Korčok? Ja považujem pána Korčoka za prázdneho človeka, ktorého niekedy nazývame karierista a niekedy, e, teda konkrétne po tomto vyhlásení, za vojnového štváča par excellence. Na záver treba povedať, že predstavitelia najkrajín Európskej únie sú proti Trumpovmu plánu. Úprimne, to sa dalo čakať, pretože politici vplyvných európskych štátov by chceli pokračovať v boji, teda pardon, nie oni, ale asi občania ich krajín ktorých by na boisko odvážne poslali. A samozrejme so zbraňami, na ktoré si varí niekde požičiame. Trump dal termín na rozhodnutie zelenému Führerovi do štvrtka. Tak uvidíme. Aktuálna informácia hovorí toto. Pripravili sme aktualizovaný dokument o miery. Jermak zverejnil text spoločného vyhlásenia Ukrajiny a USA po stretnutí v Ženeve o Trumpovom mierovom pláne. 23. novembra 2025 sa zástupcovia Spojených štátov a Ukrajiny stretli v Ženeve, aby diskutovali o americkom mierovom návrhu. Rokovania boli konštruktívne, sústredené a plné vzájomného rešpektu, čo podčiarklo spoločný záväzok dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier. Obe strany uznali konzultácie za mimoriadne produktívne. Diskusie preukázali podstatný pokrok v zosúľaďovaní pozícií a určovaní jasných ďalších krokov. Strany potvrdili, že akákoľvek budúca dohoda musí plne rešpektovať suverenitu Ukrajiny a zabezpečiť trvalý a spravodlivý mier. Na záver ešte múdrosť. Počúvajte. Diplomat hovorí medovým hláskom Dobrý psíček, pokiaľ nenájde palicu. Za mňa na dnes všetko. Lúči sa Monika a Dušan. Do počutia už o dva dní.